Eta gaur abiatzen dira Baionako zizpa gaztetxean antolatzen duten eh, itzorduak polizia indarkerietaz uh, hainbat mintzaldi eh, gaur bihar ostegunen konzertu bat ere uh, astezkenean ere mintzaldi bat eta ostiralean eta gaur beraz Euskal Herriari begira gehiago Frantziar estatuaren implikazioa Euskal Gatazkan iru hizlari izango dira, bereziki jonantzata poporen desagerpenak, aipatzen eh, aipatzea baita ere ideia hemen, Filipe Laskarai eta Jakes Borteiruren ondoan, eh, Maritxu Paulus Basurko izango da ere, eta gurekin duguna, atxalde honetan, eh, atxalde hona? Bai, atxalde ere. Orduan, uh, gaia zabala izaiten alda, frantziar estatuaren implikazioa Euskal Gatazkan, jakinik hemen poliziaren indarkeria aipatzea dela mm, ideia, uh, zuk, Maritxu Paulus Basurko, nundik eh, joango duzu gauntako itzaldiaren zat? Ba, izan zait pixka bat berritze mm, kokatzea joan antzaren eh, desagerpena eta hori hainbeste urtetan eh, izan dugun e, borroka eta nola ez ere borroka estatuarekin. E, azken urteak hortan e, pasatu ditugu lakotz, e, frantziako irresponsabilitatea frugatu nahian eta indemnizazio bat lortu nahian. Beraz pixka bat hori eta azkenean orain e, ba, sortzi urte dira, joan eh, antza e, desagertu dela, baina sortzi urte horietan e, egunero, egunero borrokatu gira e, duzira horretan, eta joan antzaren e, e, bilatzeko, eta gero jakiteko zer gaitik, eta, eta nola, eta noiz azkenean, e, gertatu den e, e bere, bere eriotza. Eraz, azkenean, e, zaila izango da laburtzea, e, eh, denbora gutxi, e, pentsatzen dut ez dara izango denbora asko, baina orduak eta orduak e, barko nituzke, ah. berritze gogora pasatako guzia eta justizialetik ere gertatutako guzia. Hmm. Azkenean, uh, jonantzaren desagertzea, aipat sortua intzin, berda familia ipatu, hortik abiatu baitzen eh, deialdia eta keska eh, nunda jonantza eta hortik abiatu zen uh, be, inkesta bat. Hori da, eh, nik eh, nahi behitzuko nuke familiak bizi izan duen garai hori, pasa ditugu, e, eh, amaika hilabete, gabe bilatzen, hori orain laizte arrazten da, baina amaika hilabete azkenean jakiteko uh, jonantza ospitale batean zegoela. Beraz, eh, ezin da onartu, ezin ulertu. Gaur egun eh, naiz eta sortzi urte pasa familiak ez du orain ikan onartzen eta eta hori ulertzen al eta uste dut ez dutela inoiz eh, onartuko eta ulertuko. Ez baita eman erantzunik, bere momentuan Ionantzaren ion antzaren gorpua izan zelarik e, Tuluzen, baionako uh, prokuradoreak bere garaian eman zuen e, bat zuen aurrean, eh, kastarian aurrean, e, familia ezen, ezen e, komitatua komitatu izan egun hortan, hori guzia prentxaren bitartez jakin genuen, baina e, hor bai eraten zuen e, les e, lezon d'ombra, en fait, lezon de horiek argitu behar zirela. gaur esan ezak sortzi urte geroago beti hor direla. neku beltzoiek edo erantzunik gara gabeko uh, uh, galdera horiek beti hor dira eta inork ez dizkigu eman eh, erantzunak. Hor, azkenean uh, agertzen dena, beti itzultzeko beraz frantziaren implikazioa solakotan, hor uh, argiki ikusi zena zen frantziaren implikazioa behintzat oztopoen aldetik? Nik egan ezaket, gutxenez da e, justizialetik ez dugula aurkitu eta ikusi benetako nahi bat gauzak argitzeko. E, instrukzio epaileak e, egin izan dituradik aktak bakarrik guk eskatuta izan da, eta e, gehienetan ukatu dizkigu. Beraz ez dugu ikusi benetako gogorik e, medio guziak ez dira emanak izan bat argitzeko zer gertatu zen e, ionantzarekin e, emezortzitik e, ogoita behat zer bat dugu e, tarte bat, e, amaika eguneko tarte bat nun ez dakigun, zer pasatu den e, berarekin baina baita ere ez da egin behar zena argitzeko izan diren disfunksionamendu izugarriak ingestan e, zer gaitik gertatu diren. Hor izan da elgar uh, ba eh, esango nuke, hor duten prokuradore edo eta e, beraz ez dugu erantzunik izan eta azkenean e, prostedura guzi horretan familia kezka gutxinekoa izan da eta hori e, e beti errandut eta segituko dute esaten ez dute biktima bezala ez dute respetu hori e, e izan. Bai, ze azkenean, uh, olako kasuetan, normalki, justiziaren eskuda, edo badira tresnak hortarako inkestak eramaiteko, poliziaren esku izan behar liteike, inkesta bat eramaitea, kasu hortan, adibidez? Ba, gu espero genuen, gutxinez, ba, po, polizia barneko inkesta bat ere egiten altzen, eskatu izan dugu, eh, ministroari idatzi izan dugu bostaliz eh, inkesta hori eh, eskatzeko. Eh, ez dugu inoiz ez da erantzun bat ere izan. Beraz, ez, ez inuzut eh, esan izan denik edo ez den izan, no? ez dakiko ez, ez digute erantzun. Beraz, eh, erantzunik ez dugunez izan, nik pentsatzen dut ez dela izan. Baina gutxinen zen bat inkesta bat egitea eta inkesta bat egina izan bada familiari zer eman duen esatea. Hori ez dut inoiz egin. Mm. Olako mm, historia bat anzten alote da ni personalki uh, eh, uste dut uh, ez asko markatu nau, eh, garantzane familiarekin e, bizi izan dugun e, e, gara iguzioiek horiek eta lehenik e, gozkoaren eta gero e, ere mandugun bokoka hori ezin dugu antzi, horiek ezin dute antzi, ezin dute o, gaur egun orain erabat e, itxigabea den zauri bada eta pentsatzen dut e, Euskal Herrian ez dela antziko. Äh, zuk beraz abokatu gisa, eh, bizi izan äh, zenuen, äh, zure oroitzapenetan, gaur itzaldia emaiterakoan, zer izango da, ba, zer nahi duzu azkenean transmititu gaurko itzaldian? konturatzen naiz e, orain azkenean e, guk eh, oso oso eh ni eta familiak eta e, Julien Brel beste abokata bat ibili baita nerekin batera doziera hortan beraz oso hurbildugu bien konturatzen naiz egia da ala ez denbora aurrera doa eta jendearentzat aski ukunden e, gertakizun bat dela eta ba gazteentzat e, ere aski e, izena ezagutzen dute nola ez barakite, baina ez dela erabat e, ezagutzen benetan zer gertatu den, beraz berba espikatu erran, e, ba, jendeak jakin dezan, eta segitzeko, zen ni espero dut, eta hori badut esperantza hori, ba, noiz bait, norbaitek hitz egingo dula, e, jon antzaren desagertzenarekin e, e, dirudi, dirudi diot, zer enor ere ez dugu niongo argitzenik, baina ere diru eta bat desagertu omen da, mm. e, hori duriz ere antzia izan da, bon, ba, pentsatzen dut darba egun batez, e, Eh, norbaitek zerbait esan den dula, eta familiaren zat espero dut ala gertatuko dela. Mhm. Jakinik uh, eh, ala ere, eh, nun, poporen, uh, popolajeren uh, gaia ere ipatuko dela gaur, eta hogeita mar bat urte berantango, betiko sekretu bat edo hor gelditzen dela bere kasuan ere. Egia da, egia da, eta bon, beraz, e, posible da, berdin eh, izango garela, goi urte barru e, eh, jonantzaren hori eriotzearekin, berdin, berdin, espero dezagun ez ez, espero dezagun ez ez, eta erantzunak merezi dituzte e, familiarek, zindabizi ez diakitate horrekin, eta beraz, espero du desberdina izango dela, eta baita ere, populentzat erantzunak izatea, doa Frantziar estatuaren implikazio euskal gatazkan, eh, bezala, gaur baionako zizpa gaztetxan abiatzen dituzte itzaldiak, poliziaren indarkeriak gaiaren inguruan, jonantza eta poporen desagertzeaz, beraz, uh, izango da itzaldia sarri, zazpietatik aintzina, eta hor izango da, beraz, Maritxu Paulus Basurko ere abokatua, mileskar gurekin egonik, Maritxu. Mileskar zuai.